ne comprenema Leonido. Vivis Leonido. Gi estis tre malgranda, CAI tute ne CAI PRO TIO che ci donis mil demando in ciu minute, gia panio ofte severe admonis gin. Poie dum promenado, la Leonido rencontis neconatan beston. Ciu neconatigiu? Gi proponis la unua, char ci estis crome ne credeble sti volema. Ciu vi tre desiras tion? La neconata besto demandis. Tre, tre, tre, tre ege! La Leonido ec gioiis. Mi ege shatas conatigi. Se temas pri mi, mi estas Leonido. Mi vidas che bovo. La neconata besto murmuris. Poste gi etendis sian gambon cae presentis sin. Mi estas jaguaro. Mi comprenas. La leonido diris. Si estas guaro, ciu ne? Unue ne ci, sed vi. Estas mal gentile al paroli neconatan beston per ci. Pardonu, cara guaro. Cai due, ne guaro, sed jaguaro. Mia diras, guaro. Comprenu Leonido, mi estas iaguaro. Mi comprenas. Via estas guaro. Che omne comprenema vi estas Leonido. Jaguaro offendigis. Versai ne pro tio che mi estas ancora un malgranda. La Leonido suspiris. Mi iras for, jaguaro roris abrupte. Ciam vi el crescos et tul, «Tiam venu por conatigi!» Dirinte tion, la colera jaguaro iris sian voion, sed la Leonido la sian. «Malagrabla ocaso!» la Leonido pensis. «Mi parolis cunci plena nime!» «Sergi ofendigis!» «Ne, ec de hodiau mine pre idios bone educita, ca al cioi neconatai bestoi diros vi.» iras la Leonido, cae rencontas vilan cornan giganton. Saluton! La Leonido diris balbute. Mi tre gioias conatici. Saluton, Leonido! Vila corna giganto respondis. Oi, sed kial vi conas min? Mi in conas. Sed kiu vi estas? La Leonido demandis. Mi estas poe fago, por vi tempas sii. Vila corna giganto grumblis. Mi neniam antaue audis pri vi, la leonido confessis honeste. Mi petas pardonon, estimata signoro, pe m m fago. Cial do fago? Vila corna giganto sulcigis la brovoin. C-c-ciel vi dirist tiel mi ripetis, la leonido perplexigis. Vila corna giganto frapis sian bruston per hufo, cae diris, Poe fago, nu ripetu. Fago, la leonido diris. Ba, cun ciu mi parolas? Via estas tiom ne comprenema, che mi tutte ne emas perdi tempon. Vila corna giganto admonis la leonidon, stringis la voston, cae iris fort, La compatinda Leonido ec tristis. Gi compatis sin. Qui aldo ili cicanas min? Ne comprenema, ne comprenema. Mi comprenas pli ol ili. Subite gi vidis, che el sub stono el curis io verda cun vosteto. Gi el curis, cae pepis. Cien vi iras, Leonido? Nenien mi iras, mi simple promenas. La Leonido respondis. Sed eh, kio vi estas? Ne kio, sed kiu? La certo mi estas. Vi estas la unua certo, kiun mi rencontis. La Leonido criis fiere. Mi estas ne certo, sed la certo. Io verda cun vosteto hihiis. Ciom ne comprenema? La Leonido intensis de nove pravigisin, sed io verda cun vosteto rapide cascigis sub la stono, cae ne plu aperis. La Leonido staris dum iom da tempo, cae ec sin heimen. Gi iras, cae pensas. Au mines ci povas conatici, au ili mem estas tre ege necomprenemai. Cae tiu guaro, cae tiu fago, cae tiu certo, prefere mi demandu panion panio cion scias